Sura osma Al-Anfal Plijen Objavljena u Medini 75 ajeta A'udhu billahi minas shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha, milostivog, samilosnog. يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين Pitaju te o plijenu. Reci, plijen pripada Allahu i poslaniku. Zato se bojte Allaha i izgladite međusobne razmirice i pokoravajte se Allahu i njegovu poslaniku ako ste pravi vjernici. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kad se Allah spomene i kad im se riječi njegove kazuju, vjerovanje im učvršćuju i samo se na gospodara svoga oslanjaju. الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون oni koji molitvu obavljaju i dio od onoga što im mi dajemo udjeljuju ulaika humul mu'minuna haqqan لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم Oni su zbilja pravi vjernici. Njih počasti i oprost i obilje plemenito kod gospodara njihova čekaju. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون Tako je bilo i onda kada te je gospodar tvoj s pravom iz doma tvoga izveo, što jednoj skupini vjernika nikako nije bilo po volji. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون Raspravljali su se s tobom o borbi, iako im je bilo očito da će pobijediti. Nekima od njih je izgledalo kao da se na oči svoje u smrt gone. واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين I kada vam je Allah obećao da će vaša biti jedna od dvije skupine, a vi ste više voljeli da vam padne šaka ona koja nije bila naoružana. Allah je htio da riječima svojim istinu utvrdi i nevjernike u korijenu istrijebi. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون Da istinu utvrdi i neistinu uništi, makar to ne bilo mnogobošcima povolji. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين I kada ste od gospodara svoga pomoć zatražili, on vam se odazvao. Poslaću vam u pomoć hiljadu meleka koji će jedni za drugim dolaziti. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ۗ وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم Allah je to zato učinio da bi vas obradovao i da bi se time srca vaša umirila, a pobjeda je samo od Allaha. Allah je zaista silan i mudar. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام Kad je on učinio da se radi sigurnosti svoje u san zavedete i s neba vam kišu spustio, da bi vas njome očistio i da bi od vas šeitanovo uznemiravanje odstranio i da bi srca vaša jakim učinio i njome korake učvrstio.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 Zalika bi annahum ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب Zato što se suprotstavljaju Allahu i poslaniku njegovu, a onoga ko se suprotstavlja Allahu i poslaniku njegovu, Allah će zaista strašno kazniti. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار Kazna vam je to, pa je iskusite, a nevjernike čeka patnja u ognju. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار O vjernici, kada se s nevjernicima sukobite, a njih nastupa mnogo, leđa im ne okrećite. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير koji im tada leđa okrene, osim onog koji se povuče s namjerom da se ponovo bori ili drugoj četi pristupi, vratit će se na tovaren Allahovom srđbom, prebivalište njegovo bit će džehennem, a užasno je on boravište.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 Allah zaista sve čuje i sve zna. ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين Tako vam je to bilo i da bi Allah lukavstva nevjernika oslabio. In tastaftihu faqad jaakumul fath وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين Ako ste se molili da pobjedite, pa došla vam je to pobjeda, a da se okanite, bolje bi vam bilo. i ako se ponovo vratite, mi ćemo se ponovo vratiti i nimalo vam neće koristiti tabor vaš, ma koliko brojan bio, jer je Allah na strani vjernika. Ja, ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون O vjernici, pokoravajte se Allahu i njegovu poslaniku i ne napuštajte ga da vi slušate šta on govori. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون I ne budite kao oni koji govore slušamo, a ne slušaju. إن شر الدواب الغيب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون Najgora bića kod Allaha su oni koji su gluhi i nijemi, koji neće da shvaćaju. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون Da Allah zna da od njih može biti ikakva dobra, učinio bi da čuju, a da je učinio i da čuju, oni bi se opet okrenuli, jer oni i inače glave okreću. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون O vjernici, odazovite se Allahu i poslaniku kad od vas zatraži da činite ono što će vam život osigurati I neka znate da se Allah upliće između čovjeka i srca njegova i da ćete se svi pred njim zakupiti. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب I izbjegavajte ono što će dovesti do smutnje, koja neće pogoditi samo one među vama koji su krivi. I znajte da Allah strašno kažnjava. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ۖ فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون I sjetite se kada vas je bilo malo, kad ste na zemlji bili potlačeni. Bojali ste se da vas ljudi ne pohvataju, pa vam je on sklonište dao i svojom pomoći vas pomogao i plijenom vas obskrbio da biste bili zahvalni. Ja ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون O vjernici, Allaha i poslanika ne varajte. i svjesno međusobno povjerenje ne proigravajte. واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم I neka znate da su bogatstva vaša i djeca vaša samo iskušenje i da je samo Allaha nagrada velika. يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم O vjernici, ako se budete Allaha bojali, On će vam sposobnost darovati, pa ćete istinu od neistine moći rastaviti i preko ružnih postupaka vaših će preći i oprostiti vam. Allahova dobrota je neizmjerna. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ I kad su ti nevjernici zamke razapinjali, da bi te u tamnicu bacili, ili da bi te ubili, ili da bi te prognali. Oni su zamke pleli, a Allah ih je ometao, jer Allah to najbolje umije. واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين Kada im se riječi naše kazuju govore, već smo čuli da hoćemo i mi bismo tako nešto rekli. To su samo izmišljotine naroda drevnih. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم A kad su oni rekli, Bože, ako je ovo zbilja istina od tebe, ti pusti na nas kamenje s neba kao kišu ili nam pošalji patnju nesnosnu. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Allah ih nije kaznio, jer si ti među njima bio, i Allah ih neće kazniti sve dok neki od njih mole da im se oprosti. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون A zaslužuju da ih Allah kazni kad brane drugima pristup časnome hramu, a oni nisu njegovi čuvari, čuvari njegovi trebaju biti samo oni koji se Allaha boje, ali većina njih ne zna وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون Molitva njihova pored hrama svodi se samo na zviždanje ili pjeskanje rukama.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 قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين Reci onima koji ne vjeruju, ako se okane, bit će im oprošteno ono što je prije bilo, a ako se ne okane, pa zna se šta je s drevnim narodima bilo. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله فان انتهوا فان الله بما يعملون بصير i borite se protiv njih dok mnogoboštvo ne iščezne i dok samo Allahova vjera ne ostane. Ako se oni okane, pa Allah dobro vidi šta oni rade. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ A ako leđa okrenu, znajte da je Allah vaš zaštitnik, a divan je on zaštitnik i divan pomagač. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير I znajte da od svega što u borbi zaplijenite, jedna petina pripada Allahu i poslaniku i rodbini njegovoj i siročadi i siromasima i putnicima. Ako vjerujete u Allaha i u ono što smo objavili robu našem na dan pobjede, na dan kada su se sukobile dvije vojske. Allah sve može. Iz antum bil udvati الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم لَبِثْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وان الله لسميع عليم Kada ste vi bili u dolini bližoj, oni u dolini daljoj, a karavana niže vas – O vremenu borbe ne biste se dogovorili i da ste se dogovarali, ali se ona dogodila da bi Allah dao da se ispuni ono što se moralo dogoditi. Da nevjernik ostane nevjernik poslije očigledna dokaza i da vjernik ostane vjernik poslije očigledna dokaza. Allah doista sve čuje i sve zna. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم ۖ إنه alimun بذات sudur. Kad ti je Allah usnu pokazao da je njih malo, a da ti je pokazao da ih je mnogo, vi biste duhom klonuli i oboju se raspravljali. Ali je Allah spas ukazao, on dobro zna svačije misli. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم ۖ ويقللكم في اعينهم ليقضي الله امرا كان مفعولا والى الله ترجع الامور A kad واتشيما se On ih je prikazao u malom broju, a vas u očima njihovim također u malom broju, da bi Allah dao da se ispuni ono što se moralo dogoditi. Allahu se sve vraća. ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون O vjernici, kada se s kakvom četom sukobite, smjeli budite i neprestano Allaha spominjite – da biste postigli što želite. واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين I pokoravajte se Allahu i poslaniku njegovu i ne prepirite se da ne biste klonuli i bez borbenog duha ostali.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 Allah dobro zna ono što oni rade. واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم ۖ فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال اني بريء منكم نكص على عقبيه وقال اني إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب I kada im je šeitan kao lijepe njihove postupke predstavio i rekao Niko vas danas ne može pobijediti, ja sam vaš zaštitnik. Onda je on, kada su se dva protivnička tabora sukobila, tragu uzmaknuo i rekao Ja nemam ništa s vama, ja vidim ono što vi ne vidite i ja se bojim Allaha, jer Allah strašno kažnjava. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم Kada su licemjeri i oni čija su srca bolesna govorili, ove je obmanula vjera njihova, a onaj ko se u Allaha pouzda, pa Allah je zaista silan i mudar. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق A da si samo vidio kad su meleki nevjernicima duše uzimali i po licima ih njihovim istraga udarali. Iskusite patnju u ognju. ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد To je za ono što ste rukama svojim pripremili, jer Allah nije nepravedan robovima svojim. كداب ال فرعون والذين من قبلهم كفروا بايات الله فاخذهم الله بذنوبهم ان الله قوي شديد العقاب Tako je bilo i sa faraonovim ljudima i onima prije njih. U Allahove dokaze nisu vjerovali, pa ih je Allah zbog grijehova njihovih kaznio. Allah je u istinu moćan i strašno kažnjava. ذلك بان الله لم يك مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم وان الله سميع عليم To je zato što Allah neće lišiti blagostanja narod kome ga je podario, sve dok se on sam ne promijeni. Allah sve čuje i sve zna. Kada bi ali Fir'auna wallazina min qablihim kazzabu bi ajati rabbi ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين Tako je bilo i sa faraonovim ljudima i onima prije njih dokaze gospodara svoga nisu priznavali, pa smo ih mi zbog grijehova njihovih uništili, a faraonove ljude smo potopili. Svi su oni nevjernici bili. Inna šarra الحسب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون Najgora bića kod Allaha su oni koji poriču, oni koji neće da vjeruju. الذين عاهدت ahadta minhum thumma yanquduna عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون Oni s kojima ti ugovore sklapaš, pa oni svaki put, ne bojeći se posljedica, krše ugovor svoj. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون Ako se u borbi s njima sukobiš, tako ih razjuri da se opamete oni koji su iza njih. وَإِمَّا ما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين čim primijetiš vjerolomstvo nekog plemena, i ti njemu isto tako otkaži ugovor, Allah u istinu ne voli vjerolomnike. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون I neka nikako ne misle oni koji ne vjeruju da će se spasiti, oni doista neće moći umaći. وَأَعِدُّوا لَهُم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم ۖ وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj, da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje i druge osim njih, vi ih ne poznajete, Allah ih zna. Sve što na Allahovom putu potrošite, naknađeno će vam biti, neće vam se nepravda učiniti. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ Ako oni budu skloni miru, budi i ti sklon i pouzdaj se u Allaha, jer On u istinu sve čuje i sve zna. وَإِن يُرِيدُوا أَن دعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين A ako te htjednu prevariti, pa tebi je doista dovoljan Allah. On te podržava svojom pomoći i vjernicima. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ۖ إنه عزيز حكيم I on je sjedinio srca njihova, da si ti potrošio sve ono što na zemlji postoji, ti ne bi sjedinio srca njihova, ali ih je Allah sjedinio. On je zaista silan i mudar. يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين O vjerovjesniče, Allah je dovoljan tebi i vjernicima koji te slijede يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وان يكن منكم مئه يغلبوا الفا من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون O vjerovjesniče, bodri vjernike na borbu Ako vas bude dvadesetak izdržljivih, pobijedit će dvije stotine, a ako vas bude stotina, pobijedit će hiljadu onih koji ne vjeruju, zato što su oni ljudi koji ne shvaćaju. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فان يكن منكم مئه صابره يغلبوا مئتين وان يكن منكم الف يغلبوا الفين باذن الله Wallahu maas Sada vam Allah daje olakšicu. On zna da ste izmoreni. Ako vas bude stotina izdržljivih, pobijedit će dvije stotine. ako vas bude hiljada, pobijedit će Allahovom voljom dvije hiljade. Allah je uz one koji su izdržljivi. ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره Wallahu azizun hakim. Ni jednom vjerovjesniku nije dopušteno da drži sužnje dok ne izvojuje pobjedu na zemlji. Vi želite prolazna dobra ovoga svijeta, Allah želi onaj svijet. Allah je silan i mudar. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ Da nije ranije Allahove odredbe, snašla bi vas patnja velika zbog onoga što ste uzeli. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور rahim Sada jedite ono što ste zaplijenili kao dopušteno i lijepo i bojite se Allaha Allah zaista prašta i milostiv je. يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤمن يؤتكم خيرا ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم O vjerovjesniče, reci sužnjima koji se nalaze u rukama vašim, Ako Allah zna da u srcima vašim ima bilo šta dobro, da će vam bolje od onoga što vam je uzeto i oprostit će vam. Allah prašta i milostiv je. وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فامكن منهم والله عليم حكيم ako te htjednu prevariti, pa oni su i prije Allaha varali i zato ti je On omogućio da ih pobjediš. Allah sve zna i mudar je. In ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وان استنصروكم في الدين الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير Oni koji vjeruju i iseljavaju se i u borbi na Allahovom putu zalažu i metke svoje i živote svoje i oni koji daju utočište i pomažu, oni jedni druge nasljeđuju, a onima koji vjeruju, a koji se nisu iselili, vi ne možete sve dok se ne isele nasljednici biti. Ako vas zamole da ih u vjeri pomognete, dužni ste im u pomoć priteći, osim protiv naroda sa kojim one napadanju zaključen ugovor imate. Allah dobro vidi ono što radite. والذين كفروا بعضهم بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير Nevjernici jedni druge nasljeđuju, ne postupite li tako, nastaće smutnja na zemlji i nered veliki. والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين اووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم Oni koji vjeruju i isele se i bore se na Allahovom putu i oni koji daju sklonište i pomažu, oni su zbilja pravi vjernici. Njih čeka oprost i obilje plemenito. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم ۖ واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ان الله بكل شيء عليم a oni koji kasnije vjernici postanu pa se isele i u borbi zajedno s vama učestvuju i oni su vaši. A rođaci su prema Allahovoj knjizi jedni drugima preči. Allah zaista sve zna.